بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A, prije bilo kakvog početka, znači ovo vrijeme prije jacije, da ne smatrate kašnjenjem, posle jacije naime, jer nije kašnjenje, nego u principu, znači, ova naša druženja dogovorena su u principu, znači ova naša druženja dogovorena su nakon jacije, znači ne odmah posle jacije, nego nakon jacije, tako da oni ljudi koji ne žele slušati, ne žele prisustovati, imaju vremena otići, a oni koji žele imaju vremena pripremiti se, slušati i tako dalje. To je prvo. Drugo, imamo jednu dilemu ja bi je nazvao slatka dilema onako. Prošli put nam je ostala akida, nismo radili. Pa možemo sada nastaviti da bude prvo sa akidom, a možemo nastaviti i vratiti se na početak, a ponovo početi sa govorom o znanju. Pa vama na izbore to kako hoćete. O znanju, jel? Dobro. Govorit ćemo onda o svemu. I radili smo prošli put koju tačku? Jel ili 94 ili? Priča on vlasti tiče te kablani na suku, pitan sam se niko je dijelo najbolje. Brt na nos, ne Foto cinta sista tembaga sista. Page 5, sheet 8. Ja znam, sada, <clears throat> malo ovako izgledamo iz dole. Sve do kraja, nema nas puno. Pa sad ako ne znam kako ćemo, ako se može i tako, a eto, ako mi rusko možete se izgledati, malo ko voli, pa... Sljedeći govor u vezi sa znanjem. Kaže ovaj naš autor ovdje, Znanje je život i svjetlo. A neznanje je smrt i tama. I izvor svakog zla je upravo ta tama. Znači čovjek ne vidi kako treba hodat i šta se dešava, napravi belaj i sebi i drugim. A izvor svakom dobru je upravo svjetlo. Jer čovjek ako ima svjetlo, on ti pomoću tog svjetla hoda uspravno i nema nikakvih problema, jasno vidi svoj put. To je znači znanje i neznanje. Prvo je život i svjetlo, drugo je smrt i neznanje. Kaže Allah za zašanuhu, a man kane mejiten fahjejnahu, wa dja'alna lehu noran, jemši bihi fin nasi, kemen meteluhu fi zulumat, lejše bi hariđi minha. Zar je isti onaj koji je bio mrtav, pa smo ga oživjeli i dali mu svjetlo pomoću koje se kreće među ljudima. I onaj koje u tamama iz kojih nikako da nađe ima. E hajde sad da analiziramo ovaj ajet. Allah Đelešanu ovdje u ovom ajetu šta, o čemu govori? Upoređuje nam dvije osobe. Jedna koja je bila mrtva, pa joj je dat život. I druga koja je u tamama i nikako da nađe put. Jel se vama ovaj primjer podudara ili ne podudara? Kakve veze ima sada osoba koja je mrtva i dati u život? Svi smo bili mrtvi pa nam je dati život. I osoba koja je jednostavno u tamu ne može naći put. Kažu učenjaci, ne misli se ovdje bukvalno da je osoba bila mrtva nego bila mrtva to jeste, nije znala istinu. Što znači da ajet kaže da su isti oni koji su bili mrtvi. Onaj koji je bio mrtav, znači nije imao znanja kod sebe. Iz toga ajeta razumijemo da je Allah Đelešanu oni koji ne znaju nazvao kako? Ne i sada razumijemo da u principu čovjekov život i jeste pravi život kada? Kada zna i kada saznaje. Razumijete? I ne samo to, dat mi je život. Ođalna lehu nuran i dali smo mu svjetlo. Da si opet znaje. Znači slijepo i pazi se ovdje ljepši ti nas. I ide, kaže se bukvalno u ljudima. Nije rečeno vrijeme nas između ljudima, nego u principu kad mi da život i svjetlo, to je znanje, on može da uđe među, u ljude unutra, znači među ljude, da bude, da se kreće u njima, a da to ne, ne, ne, ne šteti njemu i njegovoj vjeri. Razumijete to? Ovdje kontekst da kaže sin naš, a ne kaže je naš, kao da ukazuje da taj čovjek kome dato znanje može slobodno da se kreće unutar ljudi, bez obzira kakvi su, ali znači naši opšta imenca, bili muslimani, nemuslimani, ovakvi, onakvi, može da se kreće među njima. Čak ovdje obuhvata i džine. Jer riječ nas obuhvata i džine. Znači, i predstavstvo džina ako njega na zemlji, što oni kreću se, živi, ponekad dostigne nekoga, ponekad uđe u nekoga ne, ne utječe na njega negativno. Zašto? Zato što je mu dato znanje koje mu je svjetlo i zna kako da kreće se među ljudima, kako čije pravo da ispoštuje, kako da koga ne osjeti i tako dalje. Iz toga mi razumijemo da osobi ako nije dato znanje i nema tog svjetla, onda ona ne zna kako da se kreće među ljudima to kretanje među ljudima tako i osobi može biti štetno, može povesti svakog kod god hoće. Kaže, tako je, tako je, nema šta. Jer on nema svjetla, nema on u života da se on može oduprijeti nečemu. Upadne u loše društvo, povede ga sa sobom, njega on ide, ko je, ko list na vjetru. Nestabilan. Dok osoba koja ima ne može se tako ovaj, lako zavesti, jer ona vidi i zna o čemu se, o čemu se radi. Pa je i nam i dali smo mu život. Opet ovdje vidimo da Kur'an kad govori o životu potencira na tu drugu dimenziju života, a to je ta duhovna i srčana dimenzija. Znači ova bukvalna dimenzija koji samo imaju žive, to jest imaju u sebi dušu, jedu, piju, spavaju i kreću se, Allah Đelešanu je takve nazvao mrtvi U kojem smislu? Ne u smislu da su mrtvi bukvalno, nego u smislu tom ljudskom. Jer čovjek nije ko ostale, ostala živa biće na zemlji. On ima veću, uzvišeniju funkciju na ovome svijetu. Da zna, da saznaje. I zato i nije živ. Ko da nije živ praktično? I zato naši učenjaci kažu kad mi prođe dan, kad nisam nešto saznao, Ko da nisam ni živio od To se prenosi od Hasana Basri. I od drugih. I zato su gledali, mislim, danas je možda ekstremno ovako kad mi čujemo da čovjek nije htio svoje vrijeme provesti čak i u toaletu u nužniku, a da ne sluša to temi vjeru. On je imao običaj, znači cijeli svo njegovo vrijeme kad voda ponavlja, kad i čita ili uči, ili drži se ili sluša nešto i tako uči Kur'an, ili u ibadicu nekom i sad normalno mora ići u nužnik. Kad bi išao u nužnik, neko ispred nužnika bi čitao, a on u nužniku sluša. Jer je zabranjeno čitati i nositi nešto što to za nas. Ali to je zbilja tako, to su ljudi tako osjećali to vrijeme i oni su živjeli svoj život u tome i sazidavali se upravo na to. Nama možda recimo čudno ponekad da čujemo da je neka osoba razboljala se zbog toga što je izgubila par listova knjige. Čovjek nađe stari rukopis i fali mu par listova na to, to stari rukopis je stotinama godina. I sve fali i čovjek se bukvalno razboli u postelju padne zato što mu je promaklo ti par listova. Šta piše na njemu? Što je tako? I to danas, i danas ima takvih ljudi. Ima jedan od šeh koji, da ne bi gubio vrijeme, pišu, da, piše ovako desno. Znači neće pisati, da ne bi izgubio vrijeme, pa sve govori usmeno. Kad drži hudbu, onako govori. Kad drži predavanje, onako govori. Zašto? Da bi uštijelio na vremenu da na pisanju, nego on govori onako iz glave od nas. I nigdje ne pogreši. Znači tu su, to je ta dimenzija života gdje čovjek treba da se osjeti živim. To što znači, se to čovjeka čini čovjekom na Jer inače sve osobine čovjeka, jelo, piće, spavanje, spolno općenje i ostalo, to je sve zajedničke karakteristike čovjeka i ostalih živih Ali ono što ga izdiže iznad i što ga čini počašćenim stvorenjem, kao što još ono kažem, ono kad je zamnadeni Adem, mi smo počašćili Ademove potomke, upravo je to znanje. I ako izgubi to, gubi najveću počast. Gubi znači najveću počast koju je izgubio. na lehu nura nješi bi Kemen meseluhu fil Kako može biti isti on i onaj ko je u tamama? Pitan ja sad vas, zašto Allah do sada nije rekao koji je u tami? Jer tama je tama, kad kažeš šimenica pojam, tama, to je jedno. Kakve to imaju tame još? Hajde, ko će mi to ovako? Ne pravo? Neznanje. U redu? Aha, šta? Neznanje. Neznanje, ne Neznanje je jedno. Ovdje u množini ima više. A množina u arapskom jeziku je najmanje tri. Ima jednina, dvojina i množina. Ovdje niti je jednina, niti dvojina. Znači više od tri. Tri pa više. <laughs> Neznanje je jedna tamo. Dobro. možda je šansu da što je da kaže, a mi govorimo sad o što je rekao već o tome. Znači to što je rekao da je u tanama govori koliko je strašno biti u neznanju. Ali što je rekao u tanama? što nije rekao u tani jedno i u dvije tane ili... Jer prirodan svijet riječi trebao bi da bude tama. Tama je tama, ne može biti dvije. Ali ovdje je došlo množine. Zašto? Mhm, mhm. Znači, evo sad nama ovdje naš uzak kaže, imamo tamu koja je neznanje. Imamo drugu tamu, ne htjeti saznati. Jel to može tako biti? Dobro. Ma još? To se dvije. Aha, dobro, to, je, to, to, to su oni sad druga, ovaj čovjek ne zna nikako. Znači on ne zna zbije I neće da Zar nije nevjerovani taman? Jel tako je? Zar nije nasilje taman? A kad kažemo nasilje, nasilje imamo prema gospodaru, a to je to nevjerovani šit, i imamo nasilje prema stvorenjima. Imamo nasilje prema stvorenjima putem raznih vidova grijeha i ostalog. Zbog toga učenjaci kažu ovdje odnosi se na danu širka i kufra. Ili licemjerstva, kako hoćete, nevjerovanje ova. To je jedna tajna. Druga tajna je tajna griješenja. tajna kamate, alkohola, bluda, e, diranje u tuđe živote i tako da I treća tajna je što ne znanje. I kad biste uzeli sve što nabrojite, mogu bi stati po to potrebno. Ali pazi, nije problem što on samo u tami. Ajet nastavlja dalje i kaže Lejše bi haridži minha. Nikako da izađe iz nje. Znači, hajde u tani si, dobro, to je bela je problem. On One znanje si, ne si. Ali Lejše bi haridži minha. Neće da izađe sad. Ja vas pitam, Lejše bi haridži minha. Ovdje glagol koji je došao može podnijeti, podrazumijevati da je činilac glagola sama osoba. A može podnijeti i značenje da osoba nije činilac, nego jednostavno ne može. Nije u njenoj moći da izrazi. Razumijete šta hoću da kažem? Hoću da kažem da glagol može li sebi haridži mina. Znači da ta osoba svjesno neće da izrazi to je prvo. I drugo, lejse bi harađu mina, znači ne može izaći iz stetana. Nema puta, nema svjetla. Ako je Allah ne dadne. Ha? Znači on je tamik i sad i kad bi htio ne može, ne može sam. I zato često ja su da sad da radosti onako ono, obično oni koji govore o vjeru pozivaju vjeru, razmišljaju kako da, da upusti čovjeka, kako da mu dostavi to. I onda kasnije sam sebi dođeš i kažeš, pa slušaj, ja bi sebe uputio da mogu nikako na još više. Uputio bi sebe na svako ne mogu. Zato je poslanik se molio, ona se hilni ila nesi tarpete ajde. Ne prepusti me samom sebi nikoliko trepta je okre. Ukoliko trepta je U drugom Ahmedovom rivajetu navodi se još dodatak, jer ako me prepustio samom sebi, prepustio se me griješenju, znanju i nasilju. Prepustio se me. Zbog toga neki učenjaci kad govore o dozvoljenim i zabranjenim riječima kažu zabranjeno je reći pouzdaj se u sebe. Pouzdaj se u sebe, osloni se na svoje snage, osloni se na svoje umijeće, Kažu, nije to ispravno na šarijetskoj vagi. Treba reći, sloni se na Allaha sam. Jer ti svojom snagom ne vežeš ništa. La havle, vela kuvata illa bila. Nema havl, to je promjena stanja iz jednog u drugo. Ali pazi, došlo je ovdje bez onog el. Nije rečeno la al havla, la al kuvata. Nego kada dođe bez el u negaciji nema, onda to znači potpuno, apsolutno nema nikoliko, jedan gram snage nikod koga da promijeni stanje. Osim Allah. Vala kuva, niti i najmanje snage, osim kod Allah. La haula, vala kuva, Zato ovdje lejse bi hariđi minha, ne može izaći minha. Samo Allahovom uputom kome se Allah Đelešanu sumeni, on i izaći. Dalje Allah Đelešanu govori Ja i juhalladina aminu taku Allahe, aminu bi rasulihi, yutikum kiflejni mi rahmeti, wa yaj'al lakum nuran tabšuna bihi wa yagfir lakum. Wallahu lakum rahmet. Kaže, o vjernici, budite bogobojazni i vjerujte u njegovog poslanika, to je Muhammeda sallallahu Dat će vam dvije nagrade i svoje milosti. I dat će vam svjetlo kojim ćete hoditi među ljudima. Dat će vam svjetlo kojim ćete hoditi među ljudima. Na koje se svjetlo to odnosi? Ne I treće je ono što je govorio, Allahu veliju ladina amenu i min adolumati ila nur. Allah je zaštitnik vjernika, izvodi iz tama u svjetlo. Iz tama u svjetlo, znači u zemlji. I brojni su još ajte navodi od dešetak petog koji govori o svjetlu i životu. čak je i jedan od naziva Korana ruh, znači duša, život, a bez duše nema, nema što. Šta ćemo ovdje? Vidjet ćemo i nadamo se da